Јас се надам дека бидам пократок, ни следи чинот на понизност, потоа и света вечера. Да отвориме нанапред во Лука 9 глава. Лука 9, ќе читаме од 28 стих, па таму некаде до 35. И на околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И доека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. И ете два човека разговараа со него, тоа беа Мојсей и Илија, кои се јавија во слава и говореа за неговиот излез што требаше да го заврши во Русалим. А сонот ги совлада Петра и неговите другари. А кога се разбуди, ја видува неговата слава и двајцата мажи кои стоеја со него. И кога тие се разделуваа од него, Петра му рече на Исуса, «Учителе, добро е да сме тука, ќе направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојси, еден за Илија, не знаеки што зборува». И доека тој уште го зборуваше тоа, дојде облак и ги засени и се исплашија кога влегува во облакот. А од облакот дојде глас кој велеше, ово е мојот син, мојот избраник, слушајте го него. Ова е случајот со преображенијето на гората на преобразувањето, каде што ќе се јават Мојсе и Илија, но малку пообширно околу тоа, Ќе читаме малку дел од коментарите од Копнежот на вековите. Она на што ќе обрна внимание е дека Петар, Јаков и Јован, тројцата кои што секојаш биле најблиско до Исуса, заспале. И за малку ќе испуштиле еден драгоцен момент. Забележавте, се разбудиле сепак, и биле присутни на онаа гледка, ја виделе славата Господова, го слушнале гласот од небото, ова е мојот возлюбен син, не го слушајте го, мојот избраник. Вели, Исус се молел за сила, еве зашто бил Исус во тие мигови тамо и зашто се молел, што всушност се случувало. Исус се молел за сила за да може да ја издржи пробата во корист на човештвото. Оно што набргу после ќе се случи. Тој чувствувал потреба со нова сила да се подпре на семокниот, бидејќи само на тој начин можел да размислува за еднината. Исто така тој ги излеал копнежите на своето срце за своите ученици. Значи, покрај за себе се молил и за своите ученици. Со цел во часот на силите на темнината да не се поколеба нивната вера. Да бидат цврсти, да издржат. Затоа што следат тешки времења, следи криза, распаѓала на неговото наведнато тело, но тој не обрнува внимание на тоа. Нокната темнина станувала се погуста, но тој не обрнува внимание на темнината. Така полека минувале часовите. На почетокот учениците, внимавајте, на почетокот учениците ги соединувале своите молитви со неговата во искрена посветеност. Значи, заедно се молиле на почетокот. Но по известно време, со владање од тешкиот замор, биле изморени од тој ден, од пешачењето, за да се искачат на таа гора. Значи, по известно време, од тешкиот замор, со владање од тешкиот замор, сите заспале, се мисли на учениците. И еко се обидувале да останат будни и да го задржат вниманието на она што се случувало. И фала на Бога што се разбудиле, па дел од тоа виделе, меѓутоа еден дел испуштиле. Ке видите што. Исусовата молитва била услишена и се јавиле Мојси и Илија да го закрпат, да го охрабрат и после известно време ќе се разбудат учениците. Вели, бидејќи биле совладани од сонот, учениците слушнале малку од она што Христос и небесните гласници меѓусебно зборувале. Значи, слушнале, но слушнале малку. Заради тоа што заспале. Че значи, видите, кога спиеме, можеме да испуштиме некојаш драгоцени мигови. Можеме да испуштиме малку, можеме да испуштиме и се. Верувам дека никој денеска не спие овде. Бидејќи биле совладени од сонот, учениците слушнале малку од она што Христос и небесните гласници меѓусебно зборувале. Бидејќи не останале будни и не се молеле, тие не го примиле она што Бог сакал да им го даде сознанието за Христовите страдања и славата која ќе настапи потоа. Ова го испуштиле и заради ова ќе дојде онаа криза во Гециманија за нив. Кога многу му требале на Исуса, многу му требало подршка во тие мигови кои му било најтешко, но се секавате и тогаш заспале. Заради тоа што овде заспале и испуштиле, драгоцени мигови, вика, бидејќи не останале будни и не се молеле тие, него примили она што Бог сакал да им го даде, а тоа е сознанието за Христовите страдања, она што и често пати тој ќе им го наговествува, меѓутоа тие имале сосема други видици за тоа, како Христос ќе седне на, ќе се зацари, во царството кое што ќе биде тука на земјата, така мислене. Тие го пропуштиле благослово што можеле да го добијат, учествувајќи во неговото самопожртвување. Тие ученици бавно верувале во своето срце, малку го ценеле благото со кое што небото сакало да ги избогати. Сепак, сепак, значи, иако испуштиле нешто, затоа што сепак се разбудиле, сепак примиле голема светлина, вели. Се увериле дека целото небо знае за гребот што, ги направил, што го направил еврејскиот народ, отфрлајки го Христа. И биле дадени појасни поими за делото на откупителот. Со своји очи виделе и со своји уши слушнале работи што се надвор од досегот на човечкото свакење. Тие биле очевидци на неговото величество и сватиле дека Исус на вистина е Месијата, за кого сведочеле патриарците и пророците и дека како таков го признале го признала небесната вселена, нели слушајќи ги оние зборови од небото од Отецот. Значи, нешто испуштиле, но сепак нешто и не испуштиле, драгоцено. И сега доаѓаме во Марко 14 глава, во, во ситуација, кога Исус се наоѓа во Гециманија. Марко 14 глава, 32 стих. И дојдоа до местото по име Гециманија, значи не една друга гора сега, на Маслинската, И им рече на своите ученици, седете тука додека се молам. И го зеде со себе. Ги зеде со себе. Петра, Јакова и Јована. Повторно овие тројци. Се натажи и почна длабоко да се вознемирува. Тоа сигурно било забележано од нивите очи. Бил вознемирен како никојаш и натажен како никојаш. И им рече, мојата душа е нажалена до смрт, останете тука и бдејте. Останете тука, бидете будни, бдејте, молете се. Ми треба подкрепа. И отиде малку подалеку, падна на земјата и се молеше, ако е можно да го одмине тој час. И велеше, Ава, татко, се е можно за тебе. Отстрани од мене оваа чаша, но не како ја што сакам, туку како ти. И дојде и ги најде како спијат не бдеат, не се молат. Спијат. му рече на Петра, Симоне, спиеш ли? Не можеш, не можеш ли да бидеш буден еден час? Дејте и молете се за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. И пак одиди се помоли, изговарајќи истата молитва. Кога се врати, пак ги најде како спијат. Зашто очите им беа натежнали и не знаеа што да му одговорат сонливи, спијат. И дојде по трет пат им рече, се уште спијат и почиват. Доста е часот дојде. Еве го предаваа човечкиот син во грешнички раци. Станете да одиме, еве, наближи мојот предавник. Забележуват. На гората на преображението спијат. Ете, фала на Бога, сепак не испуштиле се. Но како резултат на она што го испуштиле, сега кога е најголемата криза, кога доаѓа најголемата криза, кога на Исуса му требало подкрепа, тие повторно спијат. Иеко три пати ги моли, односно два пати, нели? И третиот пат веќе ги буди за да тргнат да одат. Спијат. Минатиот пат нешто начнавме, а вчера почнавме да проучуваме последната глава од Христови параболи, односно главата која што се занимава со параболата во 25 глава Мате, каде што повторно гледаме 10 девици и сите 10 девици, поради тоа што задоснил младоженецот, заспале. И гледаме на многу места. Е, спијање, некоја летаргичност, поспаност. Што е со Божиот народ? Нели, тоа е сцена, тоа е опис Мате 25 глава и онаа парабола, токму за состојбата на црквата во последното време, непосредно пред Второто Христово доаѓање. Трета глава од Откровение. Пораката до Лаодикеа. Да не ја читаме цела. Знаеме зашто станува збор. Знаете, таа духовна летаргичност, поспаност, малодушност може да настане заради тоа што ќе олади љубовта. А љубовта оладува заради тоа што се множи гревот. Дали гревот е причина? Што е причина? Дали само достатноста, дали она што кажавме минатиот пат, нам не е потребен Господ, ние сакаме самите со себе да управуваме, а Светиот Дух не може да навлезе во едно такво срце, за да бидеме будни, за да бидеме живи, за да бидеме исполнети со Божијата љубов.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 Знаете ли зашто е оваа песна? Најубавата песна што Соломон е напишал за неговата љубов кон Сулоамката, но в сушност, во преносна смисла, тоа е Христовата љубов кон својата црква. Во петата глава од оваа песна над песните, од втори стих, видите што имаме запишено овде. Ова е сон што го сонила невестата, тие веќе се во брак, значи Соломон во, со Сулоамката, односно младоженето, ти кажеме, со невестата, и она сонила сон. Значи, спие. Се извинувам, јас сум проповедник. Значи, песна, песна е пета глава, втори стих. Јас спијам, вели таа. Но моето срце бдее. Е сега, спи или не спие, некојаш може би сме биле во ваква некоја ситуација. Ем спиеме, ем не спиеме. Поспани сме. Веле, јас спием, но моето срце бдее. Од ненадеж глас. Мојот возлюбен ми подчукнува. Чука на вратата. И вели, Отвори ми сестро моја. Видите колко е Господ близок со црквата. Исус младоженецот е нарекува сестро моја. Па нели и ние меѓу себе. Снеже ми е жена, меѓу тоа име е сестра. Како што на Данило Перса му е и жена, меѓу тоа и сестра во духовна смисла, нели? Ние сме сите браки и сестри, вели? Сестро моја, возлюбена моја, голабице моја, совршена моја, прекрасни зборови. Зошто главата ми е полна со роса, а косата со ног на влага. Значи, ова се случува таму негде после полнок роса, кога има влага, кога има два, три часа, рано наутро може би е. И сега, би требало да очекуваме невестата веднаш да скокне од креветот и да му отвори на својот љубен. Затоа што предходно во четвртата глава и предходно имале прекрасно искуство, дружење меѓу себе. Се зеле од љубов. И вели третиот стих, Јас облеков, вели невестата мојата, облека, како да ја облечам се? Ово е нешто што не е за очекување. Изговор. Како сега се соблеков во пижама, сум сега пак да станам да се облекувам, па да те отворам. Страшна работа. Страшна работа. Господ Исус, кој што дал се за нас, еве 20 кусур предавање имавме за неговата љубов, таа љубов агапе. Се дал себе си Господ Отецот го дал и својот единороден син. Ништо не задржал нас. Се направил за нас. Ни го дал целото небо. И невестата спие, дреме и не и се станува да дојде до вратата, да отвори, да отвори на својот љубен. Летаргија, духовна летаргија. Вели ги измив нозете, продолжил со своите изговори. Ги измив нозете, како да ги изволкам сега пак? Сега не знам во тие тогашни услови, или далеко се од оние наши денешни услови, тоа што толку ќе се извлака до вратата, не знам сега. Си поставувам прашање. Да, земјам пот, точно. Меѓутоа, кој е во прашање? Кој е тој кој што чука, па не е комшија, не е било, не знам кој. Тој е неизиниот љубен. М -м, оладила, оладило нешто, а? Како да ги, вели ги измив носите, како да ги изволкам пак. Мојот возлюбен, видите, младоженецот е упорен. Младоженецот ја сака со сета своја любов. Мојот возлюбен ја провна раката за отворот, што и тоа да значи, да не навлегуваме сега, и сета моја внатрешно се возбуди од него. Се убидува младоженецот да влезе ке својата невеста. И тогаш, вели во петиот стих, станав, за да му отворам на мојот возлюбен, а од мојата рака капеше смирна и потече низ прстите на рачката на кучалката, доказ за неговото присуство. Му отворив на мојот возлюбен, че значи сепак невестата му отворила. Ама, но тој веќе се беше оддалечил и исчезнал. Видите, кога спиеме, што можеме да испуштиме? Му отворив на мојот возлюбен, на тој веќе се беше одалечил и исчезнал. Тие повторно после ќе се најдат, меѓутоа овој исечок посебно многу подсетови на веста на Лаодикеа, каде што Исус е надвор и чука. И невестата се двоми, дали да стане, па изговори, па поспана е, па не и се станува. Останав без див кога замина. Го барат, но не го најдов. Го викат, но не се одзива. Знаете, најчесто кога ќе изгубите нешто, па после <laughs> го имате ова чувство на колку тоа ви значило, колку тоа било вредно. Ме сретна стражарите кои го обиколуваат градот, ме бија, ме рани и ми ја зедоа на метката чуварите на дзидовите. Дори и незгода ја и се, и се случило. Ја разголиле. Ве заколнувам Ерусалемски керки, ако го сретнете мојот возлюбен, што ќе му речете? Видите која е пораката. Ова е самото по себе проповед. Дека јас изнемоштувам од љубов. Во другите преводи стои, а, мислам во Дани Чишкаразич и Кинг Джеймс, јас сум болна од љубов, вели. Да, али неизнемоштовна да любов е многу попрецизно, тоа е точно, меѓуто сега да кажам а, како го опишала тоа невестата. Меѓутоа тоа е таа состава која ќе изгубите некого, па знаете, таа изнемоштеност од любов. Таа предходно, која била во неговата преградка, тама ако читате во третата глава, изнемоштувала исто од любов, меѓутоа тоа е еден друг вид на <laughs> изнемоштеност, да кажам. Овде е, кога веќе го нема, отишол, потребата од неговото присуство. За да ова не се случи, решението е следно. Евреите 12 глава, значи за сета летаргичност, поспаност, која што признале ние или не, ама се случува. Или кога долго време сте во црква, па очекувате Христос да даде, па никако го нема, знаете, па 50 години су во црква, па уште го нема. Може тоа да ве доведе до поспаност, може гревот, кој што ќе го ќе олади љубовта кај вас и нема да имате толку интерес за младоженецот. Што и да е, 12 глава евреите од 1 до 3. Затоа и ние, мајки околу себе толков облак сведоци да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. А како ќе успееме во тоа? Вели, гледајки во Исуса. Почетникот е исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, радоста затоа што ќе не спаси, претрпе крст, го претрпе крстот, презирајќи го срамот, и седна одесно на Божиот престол и вели третиот стих, она што е клучното, имено размислете за Него, мислете за Него, размислувајте за Него, за Христа, Христос кој што се растна за нас. Значи, повторно она порака што ја среќаваме од сестрелен Вајт, да размислуваме за тие последни мигови од неговиот живот, еве како што размислувавме и во пуката овој ден за неговата жртва, за сето тоа што тој го направи, затоа што често пати губиме од вид што се Господ направи за нас. Затоа може би лади љубовта кај нас. Размислувајте за него, кој претрпе од грешниците такви противења и против себе си, за да не се истоштите, за да не се изнемоштите и да не станете малодушни. Светата вечерат е токму еден таков момент кога ние повторно се подсетуваме на Христовата жртва. На неговите страдања, на сето она што тој беше спремен да даде за нас. И крстот Голготски е оној миг каде што ја гледаме таа негова љубов агапе. Колку тој не љуби нас. Затоа треба често пати, мислам затоа и често пат, почесто пати апостолите во тоа време се причистувале, затоа што, како што и брат Зоран кажа, тоа не подсетува токму на неговата жртва. Може би и ние треба почесто да се пречистуваме, тоа како и да, ете, редот е таков, сепак никој нам не ни брани да ние секојдневно се секаваме на тоа што Исус направи за нас. Секојдневно ни стои крстот пред наши очи, секојдневно ни стои таа голема жртва што ја даде за нас. Да не забравиме и денеска, токму преку тоа вино и тој леп ќе се подсетиме на неговите страдања, неговата жртва што ја даде, затоа што се радуваше дека ќе собере мноштво со себе на спасе. Дека му е слава нему. Амин.